الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله Ne osvrće se na svoje vlastite mahane, koje su mu blizu i nalaze se u njemu samome, nego svoj pogled usmjerava na druge i traži mahane u njima. Pa ćete ga vidjeti iako je nemoralan da govori o moralu. pa ćete ga vidjeti iako je neposlučan svojim roditeljima daje savjete ljudima kako trebaju poštivati svoje roditelje pa ćete tako vidjeti čovjeka koji govori da je suština problema u islamskom ummetu to i tu suština problema u islamskom ummetu kao što to mnogi kažu jesu vladari u tim zemljama zbog čega se muslimani danas u svijetu ovoliko zlostavljaju أنت Pa jadnik i miskin traži probleme u dušmanima i neprijateljima za koje svaki insan i hajvan zna da su neprijatelji.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 Znajte da se našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala ne može sakriti ništa ni na nebesima ni na zemlji. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Onaj ko se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala on će mu naći izlaz iz svake situacije. Rješenje za sve moguće probleme u našem životu. Rješenje kako za dunjalučke probleme, tako i za ahiretske kazne i iskušenja jeste bogobojaznost. Onaj ko se bude istinski boja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, on će mu naći izlaz iz svake situacije. Mnogi ljudi bježe od bogobojaznosti. Mnogi ljudi bježe od šariata, koji je objavio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a žele da prevaziđu svoje probleme. Zapamtimo, nema rješenja za naše svakodnevne probleme, niti ima rješenja za ahiratska iskušenja i patnje do bogobojaznost. Jedini način da se čovjek spasi jeste bogobojaznost prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer onaj ko se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, on će mu naći izlazi svake situacije. Allah Želešanu će ga zaštititi, sačuvati kaburskih iskušenja i kaburskih patnji. Stoga, nemojmo zaboraviti ovaj lijek protiv svih bolesti, protiv svih problema s kojima se susrećemo. Kada nas god zadese problemi, prvo se osvrnimo na svoj život, potražimo greške i mahane u svome životu, pa tek onda nastojimo da ih riješimo tek onda nastavimo da riješimo problem. Nemojmo bježati od suštine problema i pokušavati ga rješavati sa nekim marginalnim stvarima koje nam nikako ne idu u prilog. Cijenjena braćo, ima jedna bolest koja je raširena među ljudima. Na nju se ne osvrćemo plaho, niti pokušavamo da pronađemo za nju rješenje. A ta bolest se zove samodopadljivost. dopadljivost kada je čovjek zadivljen samim sobom i daje prednost samome sebi nad svim ostalim ljudima. On je jedina ličnost koja je ispravna, a hoda na dvije noge. On smatra da je najveći ekspert koji hoda po zemlji. Pa ćete ga vidjeti kako daje rješenja za sve moguće probleme u životu na ovom svijetu. Za sva moguća iskušenja problemčići u životu na ovom svijetu, on ima svoje mišljenje, ima neko rješenje. On ima rješenje i kako državnik treba da ustroji državu. On ima rješenje i kako treba političar da vodi politiku. On ima rješenje kako treba organizovati porodicu iako je daleko od toga. On ima rješenje i za sva moguća šariatska pitanja. On ima rješenje i za medicinske probleme. On ima rješenje za sve moguće s čime se susreću životu na ovom svijetu. Jer smatra da je on ličnost kakve nema na zemaljskoj kugli. On je najpametniji čovjek koji hoda na zemlji. I stoga u svakoj mogućoj situaciji daje prednost samome sebi. Smatra da je najpametniji, da je najsposobniji, tako ponižava druge, a zadivljen samim sobom, jadnik i miskin, ne vidi u kolikim je problemima, niti vidi koliko je zaokupljen svojim vlastitim mahanama. Nažalost, on je kratkovidan, voluje od kratkovidnosti. On ne vidi suštinu problema, a vidi probleme koji su drugog reda. Ne osvrće se na svoje vlastite mahane, koje su mu blizu i nalaze se u njemu samome, nego svoj pogled usmjerava na druge i traži mahane u njima. Pa ćete ga vidjeti iako je nemoralan da govori o moralu. Pa ćete ga vidjeti iako je neposlučan svojim roditeljima daje savjete ljudima kako trebaju poštivati svoje roditelje vidjet ćete ga da savjetuje komšije kako treba živjeti, a nekorektan je prema svojim komšijama. Vidjet ćete ga da ne poštuje svoju suprugu, da ne poštuje svoje dijete, ne vidi suštinu problema, vidi problem u nekom drugom, a ne vidi problem u samome sebi. Dobro li reče jedan pjesnik, kao da se obraća nama samima, kada kaže nu'ibu zamanana wal aibu fina wama li zamanina aibun sivana mahanu tražimo u vremenu vrijeme osim nas druge mahane nema jedina mahana vremena smo mi sami jer je suština problema u nama samima uvijek tražimo mahane u nekome drugom uvijek tražimo eventualne probleme i musibate u nekome drugom pa ćete tako vidjeti čovjeka koji govori da je suština problema u islamskom ummetu to i tu. Suština problema u islamskom ummetu, kao što to mnogi kažu, jesu vladari u tim zemljama. Zbog čega se muslimani danas u svijetu ovoliko zlostavljaju? Pa jadnik i miskin traži probleme u dušmanima i neprijateljima za koje svaki insan i hajvan zna da su neprijatelji. I zna da su pakosni prema islamu i muslimanima. Traži problem u njima. Nije problem u njima. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem na Uhudu nije tražio problem u Kurejšijama. Problem je bio u ashabima. Grešku su napravili ashabi. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da su muslimani doživjeli poraz. Nije greška u nevjernicima koji jasno kažu mi ćemo se boriti protiv vas. Nije problem u njima problem je cijenjena braću nama samima. Uvijek tražimo grešku i mahanu nekome drugom. Uvijek pokušavamo svoje probleme i mahane prebaciti na nekoga drugog. Pa ćete tako vidjeti drugog čovjeka koji kaže neće ljudi da prihvataju vjeri. Ljudi se ne odazivaju pozivu našega gospodara. Nerijetko možete čuti one koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala kako kažu neće naš Bošnjo vjeri, nije istina. Naš Bošnjo hoće vjeru i hoće din. Nema čovjeka koji ne traži rješenje za svoje probleme. Insan voli vjeru, voli din. Svaki musliman voli vjeru, voli din. Voli da je uči i voli da se vlada po njoj. Ne bježe ljudi od vjere zbog toga što je ona čista. Niko ne bježe od čistoći. Nego zbog naših grešaka pokušavamo prebaciti probleme na nekoga drugog. Cijenjeni brate, problem u islamskom svijetu i islamskom ummetu danas nije problem u vladarima koji su im načinjeni. Jer kakvi su podanici, takvi vladari. Kakvo je reije, kakav je narod, takav je i vladar. Vladar je samo oličje toga društva i toga stanja. Kada su ashabi bili onako dobri, koji ih je predvodio? Predvodio ih je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zato što su oni bili bogobojazni i bili su dobri dođe jedan od Haridžija, jedan od smutljivaca u vrijeme Alija radijallahu anhu. Pa mu reče, o Alija, sve je bilo u redu za vrijeme poslanikova sallallahu alaihi ve sellem života. I sve je bilo u redu dok je halifa bio Ebu Bekri Omer. Ali kad se ti i Osman došli za halife, nastali su neredi u islamskoj državi. Šta je razlog tome? Kaže njemu Alija radijallahu anhu za vrijeme života Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem i za vrijeme Ebu Bekra i za vrijeme Omera mi smo bili potčinjeni mi smo bili obična masa ja, Uthman i ostali pa je zato bilo lahko Ebu Bekru i Omeru jer smo mi bili njihova vojska danas mi smo zapali u probleme zbog toga što si ti i slični tebi naša vojska problemi u koje je zapao Osman radijallahu anhu i Alija radijallahu anhu. Nije zbog njih dvojice i nije zbog ashaba, nego je zbog onih smutljivaca i munafika. Stoga probleme treba tražiti u nama samima, nemojmo ih tražiti u nekome drugom. Nemojmo tražiti probleme i nemojmo tražiti grešku u neprijatelju i dušmanu, za kojeg znamo da je dušman i za kojeg znamo da koristi svaku moguću situaciju da nam napakosti. Nego tražimo grešku u nama samima pak dođe onaj koji poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala, ili pak roditelji u svojim kućama, ili oni koji su se vratili Allahu djelešanuhu pa žele da se njihove porodice vrati Allahu djelešanuhu. Šta kažu? Neće, kaže moj sin, da pada Allahu na seždu. Neće moj babo da pada Allahu na seždu. Neće moja majka da se vrati Allahu djelešanuhu. Neće moja sestra da se vrati Allahu Đelešanuhu. Neće moj Amidža, neće moj Dajđa, neće moj tetak, neće moj onaj ili onaj. A zašto neće? Ja sam, kaže, govorio, ja govorim, ja pozivam. Ali neće oni da prihvati. Činjenica je. Inneke la tehdi men ahbabta velakinna Allahe jehdi men ješa. Ti ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti hoćeš, nego Allah upućuje koga on hoće. Ali cijenjeni, brate, nemoj tražiti grešku u njima, traži grešku u sebi. Nemoj tražiti grešku u svome babi koji neće da padne Allahu na seždu, nego traži grešku u samome sebi. Šta si to ti učinio i kako si mu to prezentovao? Nemoj tražiti grešku u svome sinu. Traži grešku u sebi i svome odgoju svoga djeteta. Kada budemo samo kritični i kada budemo tražili probleme u samima sebi, zapamtite da ćemo uspjeti. Jer ovo je vrlina oštroumnih i pametnih. Vrlina onih koji će uspjeti u životu na ovom svijetu. Ali ko neće uspjeti? Neće uspjeti oni koji uvijek pokušavaju probleme prebaciti na drugi. Zapamte cijenjena braćo, neće uspjeti jer uvijek probleme prebacuju na nekoga drugog. I to je najkraći put da se pobjegne od problema. Jer najlakše je kazati nisam ja kriv, traži krivicu nekome drugom. Najlakši. To je najlakši put da se izbjegnu problemi. Tako neće razmišljati niti o njihovim rješenjima i nije ga ni briga. Nego cijenjeni brate, trebamo razmišljati o svojim greškama i svojim propustima. Trebamo razmišljati o svojim mahanama. Nemojmo gledati u tuđe mahane, a i sami smo puni tih mahana i ne znamo šta ćemo od njih. Toliko smo puni grijeha da imaju svoj smrad, ne bi čovjek mogao izići na ulicu. Jer bi se ljudi potušili od mnoštva grijeha koje mi svakodnevno, svakodnevno činimo. Stoga cijenjena braćo, vi koji želite da uredite svoje porodice, vi koji želite da promijenite stanje u ovome ummetu, znajte da se stanje mijenja mijenjanjem svakog pojedinca. Ako svaki pojedinac bude samo kritičan i bude popravio svoje stanje, zapamtite, popravit ćemo stanje u ovome ummetu. Jer Allah neće popraviti stanje ummeta sve dok mi sami ne popravimo sebe. Jer činjenica je da je problem u nama samima. Evo još jednog problemčića. A to je, kada čovjek poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala, napomenuo sam da traži grešku u onome koga poziva pa kaže on je ortodoksni pijanica i notorni alkoholičar i neće se nikad vratiti vjeri. Nije tačno. Je li uputa u tvojim rukama? Kad je taj čovjek je za vrijeme onog režima bio u partiji, nikada neće pasti Allahu na seždu. To nije tačno i nemoj pričati o tome. Da je najveći nevjernik bio što postoji na Dunjaluku. Ako padne Allahu na seždu, Allah će mu obrisati sve njegove prošle grije. Ako se iskreno pokaje. Stoga nije tvoja briga kakav je čovjek, nego je tvoja briga da naučiš šta trebaš kazati, da naučiš kako treba kazati, da naučiš gdje treba kazati i da naučiš kada treba kazati. Da naučiš ove četiri stvari. Ako budeš naučio ove četiri stvari, bi idnillahi ta'ala uspjećeš. Uspjećeš bi idnillahi ta'ala. I nemojte i zaboraviti, ponovit ću ih još jednom. Da naučiš šta treba kazati. Šta ćeš kazati čovjeku? Dođeš čovjeku koji klanja pet vakata namaza i počneš mu pričati. Ej čovječe, pa ti trebaš klanjati pet vakata namaza. Čovjek čeka, ja klanjam pet vakata namaza, ima 25 godina. Ti meni pričaš da trebam klanjati pet vakata namaza. Ha, ne znaš šta treba kazati. Jel tako? Treba da ima osjećaj šta je adekvatno za tu i tu osobu. Malo da se uključi. Malo da se uključi. Nije to rutina, nije to obuć cipelu. Nije to obraditi drvo. Nije to obraditi zemlju. Odgoj čovjeka je izuzetno bitna stvar. Odaberi ono što ćeš kazati, da bude adekvatno za tu osobu. Odaberi način na koji ćeš kazati. Mnogi misle ako dođu iz galame se na čovjeka, evo me uspio sam govori svome babi i kaže mu, eh, baba, ti si kriv što sam ja bio vaki. Ti si baba vaki, vaki, što mi nisi ono i ono naučio. Vidiš ti kakav si, vidiš ti šta ti radiš. Ovo nije način na koji treba da oslovljavaš svoga roditelja. Da je nevjernik, ortodoksni nevjernik, da se bori protiv islama. Zapamti, nije ovo način da mu se ovako obraćaš. Svoga babu trebaš i svoju majku da njeguješ i poštuješ. I da ih na lijep način pozivaš. Da budeš tako blag prema njima i da odabereš najbolji mogući način kad im se obraćaš. Fala taqul lahuma uffin. Nemoj im kazati ni uff. A kamo li da kažu, o, šta je ovo? Kakav je ovo govor? Da se povisuje govor na svoga babu i svoju majku bez obzira na njihovo stanje, ima da ih poštuješ i cijeniš i ne smiješ da ih uvrijediš i ne smiješ im kazati ništa što će ih uvrijediti. Ne smiješ na njihovom društvu navrgoditi, ne smiješ se naljutiti u društvu svojih prijatelja, u društvu svojih ahbaba, nasmijan si, veseo si, a u društvu svoga babe i svoje majke, namrgođen si i osjećaš ponos prema svojim roditeljima, a nije te briga za ponosom pred svojim prijateljima, jer prijatelji su dominantni, preči su ti oni nego tvoji roditelji. Cijenjeni brate, ovo nije nije način da uspiješ. Tvoj odnos prema tvojim roditeljima treba da bude blag, trebaš da budeš naravan, ne smiješ da ih uznemiriš. Ako si ih uznemirio, ne smiješ napustiti njihovo društvo, sve dok se ne povrati radost i veselje na njihovim licima tek kada budeš takav, onda ćeš odabrati vrijeme i mjesto da im to kažeš, pa ćeš kazati svome babi, kada ne bude majke tu prisutne, dragi babo, dragi oče, ja te pozivam da se vratiš Allahu Đelešanuhu, dragi babo, ja želim da se spasiš, na dunjalu koji želim da se spasiš na ahiretu. Dragi babo, u istinu ja sam pogođen stanjem u kojim se nalaziš. Ja bih želio da svi na sudnjem danu budemo spašeni. Možda tvoje blage riječi nađu mjesta i prostora do srca tvoga babi. Nemoj govoriti majici pred babom, jer ako im budeš govorio zajedno, baba neće prihvatiti zbog toga što bi on bio u očima majke manji od makovog zrna, ako bi ga uspio njegov sin ubijediti u nešto. Majka bi kazala kakav je to muškarčina ako je dozvolio da ga njegovo dijete u nešto ubijedi. Nego govori babi kada je sam i govori majci kada je sama cijenjeni brate, ovo je način da uspiješ. I nemoj govoriti u svako doba. Baba jadnik umoran radio danas u osmicu, pa došao kući umoran, ne može da stoji na nogama, a ti onda počneš kljucati i počneš onda mu govoriti. Čovjek treba odmor, treba da se relaksira. Nemoj mu biti naporan. Jer ako si naporan, neće zasigurno ništa od tebe prihvatiti. Trebaš da budeš oštro uman, da naučiš šta ćeš kazati, kako ćeš kazati, kada ćeš kazati i gdje ćeš kazati. Nemoj doći u skupine ljudi i početi kritikovati čovjeka. Eh, ti si takav i takav. Jer ako ga počneš kritikovati, zapamti, ti si završio sa njegovim pozivom. Jer koliko je onih koji kada vide dotičnu osobu, ka... o, evo ga opet ide. Zašto? Ne žele ni susret sa njim, a kamoli da ga saslušaju. الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi zabranjujući da se hvališemo fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa i ne hvališite se on najbolje zna onoga koji se grijeha kloni nemaš potrebe za hvalisanjem Nemaš potrebe za iznošenjem svojih vrlina, koje su, nažalost, u mnogim situacijama samo puka laž. Jer veliki broj je onih koji nastoje da se okite tuđim perjem, smatrajući da su oni uradili dotičnu stvar, iako u tome apsolutno nemaju nikakvog paja. Nažalost, veliki broj je onih koji su sebi uzeli za pravo da pripisuju uspjehe nekog pojedinca samome sebi. Nastoje da se hvališu i nastoje po svaku cijenu da budu dominantni. Zapamtite, fala tuzeku anfusekum i ne hvališite se. Zabrana od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Huwa a'lamu bimen ittaqa. Allah dželle najbolje zna onoga koji se njega boji. Allah dželle najbolje poznaje onoga koji se grijeha klonio. To nije u našim rukama da mi ocjenjujemo ko je bolji kod Allaha, a ko je slabiji. Naravno, iz svoga lijepog odnosa prema drugima, trebamo druge ljude smatrati da su vrijedni i bolji kod Allaha od samih nas. Jer to je bila praksa Selefa Rahimehumullahu Teala. Ako se budeš prema ljudima odnosio, tako da ih smatraš vrijednim od samoga sebe, uspjećeš bi iznilahi Teala. Jer onaj ko ponižava ljude, zasigurno ga ljudi neće voljeti. Koliko je vladara u očima naroda prezreno. Zbog čega? Zbog toga samo što ga vladar gleda ovaku. Jer ljudi ne vole da ih neko gleda ovaku. Koga god gledaš sa visine zapamti da si prezren u njegovim očima. Ljudi poštuju one koji su im načinjeni iz straha prema njima, a ne iz poštovanja. Nemojte zaboraviti, ljudi ih poštuju iz straha od njih, a ne iz poštovanja prema njima. Čim se prva situacija ukaže da ih ponižavaju, oni će ih ponižavati. Zbog njihovog nekorektnog odnosa prema njima. A vidjet ćemo praksu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Koji bi cijenjeni brate kada mu dođe čovjek, ono jedno jedino šilte koje je imao i na kojem je sjedio, ponudit će čovjeka da sjedne na njega, a on će sjesti na zemlju. Nije se prema ljudima odnosio kao da je on na nekom posebnom mjestu, a svi su ljudi dole ispod njega. Iako se njegove vrline i njegov život ne mogu uporediti sa vrlinama i životom bilo kojeg drugog čovjeka na ovom svijetu. Allaha uzvišenog molim da nas učini od onih koji će se osvrnuti na svoje mahane i pokušati riješiti te probleme koji se nalaze kod njih. Allaha uzvišenog molim da nas pomogne i da smognemo snage da napravimo jednu samokontrolu i samokritiku da se osvrnemo na svoj život pa ćemo vidjeti koliko li mahana samo mi posjedujemo الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i nahvališite se, on najbolje poznaje onoga koji se grijeha kloni. često ljudi nasjedaju na ovu opasnu bolest koja se uvukla u ljudsko srce, a to je hvalisanje. Pa se nerijetko i sami hvališu, čak pripisujući mnoge stvari da su ih oni odradili i da su ih oni uradili, a oni su daleko od toga. Pa prečesto to zna biti i čista laž. A uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا زر ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha čistim međutim Allah čisti od grijeha onoga koga hoće i nikome se neće nikoliko trun nepravde učiniti u ovom kuranskom ajetu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ukorava one koji se hvališu i koji sebe smatraju čistim od grijeha Jer kao što sam napomenuo, veliki broj je oni koji u životu na ovom svijetu nastoje da po svaku cijenu iznesu svoje vrline i da se pohvali. A prečesto ta hvala zna biti i čista laž. A dovoljno je grijeha čovjeku da samo iznosi laž. Jer je laž dovoljan grijeh sama za sebe. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nam je naredio da bacamo prašinu u lica onima koji hvale. A u dva sahiha se prenosi od Ebu Bekreta da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam čuo nekog čovjeka kako hvali drugog čovjeka pa je rekao teško tebi, prerezao si mu vrat. Zatim je rekao, ako neko od vas treba nekoga da pohvali, mora da ga pohvali, onda neka kaže, ja mislim da je taj takav i takav, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu. To je Allahu dovoljno kao jasan grijeh. Laž je sama za sebe dovoljno jasan grijeh. Cijenjena braćo, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na jednom mjestu u Kur'anu nas upozorava na ovu opasnu bolest. Dok nam na drugom mjestu pokazuje gdje je pravi lijek. Pa kaže وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ A nesreća koja vas zadesi je zbog stečevine ruku vaših. Ono što vas je snašlo i što vas je zadesilo, to nije ništa drugo do ono što su vaše ruke uradile. Sva ta nesreća koja vas je pogodila je zbog dijela ruku vaših wa ya'fu an kathir a mnogo toga on i oprosti Kaže Ibn Kathir rahmetullahi alejhi, o ljudi, šta vas god snađe od teškoća, to je zbog vaših ružnih postupaka što ste ih počinili. Wa ya'fu an kathir, i mnogo od toga on i oprosti. Jer kada bi Allah subhanahu wa ta'ala kaznio ljude zbog svih njihovih loših postupaka, nestalo bi života na zemlji. Nestalo bi živog bića na zemlji. Nestalo bi insana i nestalo bi hajvana nestalo bi svega onoga što postoji na zemlji. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fatir, što u prijevodu znači da Allah kažnjava ljude prema onom što oni zasluži. Ništa živo na površini zemljinoj ne bi ostavio, ali oni ih ostavlja do roka određenog. Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka ostavlja do roka određenog. I kada im rok dođe, pa Allah dobro poznaje robove svoje. Allah Đelešanu iz svog rahmeta i svoje milosti prema robovima ostavlja ih u životu uprko svim njihovim grijesima i njihovim greškama koji su počinili. A mnoge od tih grešaka i mnogi od tih grijeha Allah Đelešanu i oprosti. A ono što Allah Đelešanu oprosti čovjeku na ovom svijetu, oprostio mu je iz svoga rahmeta i svoje milosti. Da ne bi neko kazao Allah Đelešanu će nekim ljudima oprostiti svoga rahmeta, a druge će kazniti. Pa zar to nije jedan vid nepravdi? Cijenjeni brate, Allah Đelešanu ne čini nepravdu svojim robovima. Neće je počiniti nikome, ni na ovom svijetu, niti će je počiniti na drugom svijetu. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala kada prašta, prašta iz svoga rahmeta i svoje milosti. A kada kažnjava, kažnjava iz svoje pravdi. Nemoj da neko pomisli da Allah Đelešanu će načiniti nepravdu nekomu. Allah Želešanu kada kažnjava, kažnjava zbog svoje pravde i svoje pravde. Nikome neće nepravdu učiniti. Samo će neke ljude kazniti zbog njihovih postupaka, jer su oni to i zaslužili. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم to je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod dok se on sam ne promijeni a Allah sve čuje i sve zna Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la sharika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata Labbaik Allahumma labbaik لبيك Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je objavio kuranski ajet u kojem se obraća ashabima pa kaže أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا Zar niste rekli kada vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli? Odakle sada ovo? Kultum enna hada. Otkud ovo? ashabi radijallahu anhum su nanijeli žestoku, žestok bol neprijatelju. Nanijeli su im veliku bol u bitci na Bedru. Ubili su 70 mušrika, a zarobili 70. U bitci na Uhudu su isto tako nanijeli veliku bol neprijatelju, uprkos tome što su bili poraženi. Pa kada ih je snašao poraz, kazali su, kako kaže Allah Đelešanu, kultum enna hada. Onda se kazali i rekli ste, Zašto nas je ovo zadesilo? Otkud da nas ovo pode, pogodi? Kada smo mi muslimani, izišli smo da se borimo na Allahovom putu. Sa nama je i Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Kod nas je i objava. Pa nas je opet našao ovaj musibet. Allah je lešanu se obraća ashabima. Kultum anna hada, kul huve min indi anfusikum reci to je zbog vaših postupaka to je zbog grijeha koji su neki od vas počinili anna Allah ala kulli shay'in qadir ja e Allah jalla shanuhu je doista taj koji sve može ashabi radijallahu anhum su se začudili što ih je snašao poraz jer su zamišljali mi se borimo na Allahovom putu mi smo na istini, mi smo na haku drugo među nama je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A znamo da poslanik sallallahu alaihi wa sallam mora dostaviti misiju. Znamo da je najpokorniji Allahov rob. Zatim, kod nas je i objava. A oni mušici, došli iz Mekke, zatirati Allahovu riječ na zemlji. I pored svega toga, poraz je snašao nas. Poraz je snašao ashabe. Poraz je snašao one koji su obradovani džennetom poraz je snašao one za koje je Rasul sallallahu alaihi ve sellem u životu na ovom svijetu posvjedočio ući će u džennet kao što je rekao za Ebu Bekra Omera, Uthmana, Aliju Sa'id ibn Zejda, Sa'ad ibn Bivakasa, Zubair ibn Al-Awama i ostale ashab radijallahu anhum koje je obradovao džennetom dok su hodali po zemlji. Snašao ih poraz na Uhudu subhanallah, mi muslimani borimo se na Allahovom putu, oni mušnici oni pobjedili. Gdje je razlog? Allah žele šanuhu kaže, kul huve min inde enfusikum. Reci, to je zbog vas. Zbog vas, zbog vaše grijeha koji ste počinili. A šta je bio grijeha sahaba? Šta su to oni pogriješili na Uhudu? Samo jedna skupina sahaba radijallahu anhum koja je bila zadužena da bude na Džabelur Rumat. Rumat da bude na jednom brdu koje se zove brdo strijelaca. Da boravi na tom mjestu bez obzira na uspjeh ili neuspjeh muslimana. Ne smije se povlačiti. Ako muslimani budu napredovali, vi ostanite tu. Ako muslimani budu poraženi, vi opet ostanite tu, nemojte nikud makinjati. Resul sallallahu alaihi wasallam im jasno kazao šta trebaju da urade. Kada su vidjeli da muslimani napreduju, da muslimani potiskuju mušrike, oni neki od njih su, i to ne svi, neki od njih su posegnuli za ratnim plijenom. Kada čovjek osjeti težnju za dunjalukom, pogledajte šta ga snađi. Jedna skupina njih nisu se u potpunosti naklonili dunjaluku, samo dijelimično. Samo dijelimično, htjeli su da i oni uzmu nešto od ratnog plijena. Nije to bila njihova kompletna preokupacija. I pored svega toga, ostala jedna skupina na Džabel Romat, koju je Halid ibn Velid sa svojom konjicom pobio. Svi su preselili. Tako da su muslimani doživjeli poraz zbog ove skupine ljudi koji su napravili jednu pogrešku, to jest oglušili se o naredbu Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Stoga svaka manjkavost u pokornosti Rasulullahu sallallahu alaihi ve sellem je jedan od razloga za ostanka pobjedi, jedan od razloga nedostatka napretka i prosperiteta za muslimane, jedan od razloga zbog kojeg muslimani ne mogu da dominiraju u životu na ovom svijetu, zbog čega ne mogu da dominiraju nad dušmanima. Jedan od razloga je, jedan od glavnih i ključnih razloga je što se oglušuju naradbe Rasula sallallahu alaihi wa sallam a danas je, kao što smo mi svjedoci, veliki broj onih koji u potpunosti zapostavljaju riječ Rasula sallallahu alaihi ve sellem, daju prednost svakom drugom nad riječima Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem i nad riječima uzvišnog Allaha Đelešanuhu. Vidjet ćete ljude kako više cijene govor oni koji su stvoreni, koji su manjkavi, krnjavi kao i oni. Čak daju prednost nevjernicima i onima koji govore o Allahu loše i izmišljaju laži o Allahu Đalešanu daju im prednost nad Allahom i njegovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Pa kako muslimani i ne bi bili u ovakvom halu i ovakvom stanju nakon tolikog zapostavljanja riječi Rasula sallallahu alaihi wasallam. Ovaj događaj koji se desio na Uhudu nije to zadnja greška od strane ashaba radijallahu anhum. Na dan Huneyna muslimani su bili preokupljeni svojom brojnošću. Pa je jedna skupina njih pomislila, neće nas danas niko poraziti. Osjeliti, osjetili su toliko samopouzdanje, da su pomislili, niko nas danas ne može poraziti. Mi smo toliko jaki i snažni, da nema toga ko će nas danas poraziti. Jer mi smo brojni, mi smo mu'mini, padamo Allahu na seždu, među nama je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kod nas je i objava. Allah Đelešanu će nas pomoći. Mi smo ti koji danas trebaju da dominiraju. Jednim dijelom jedna skupina njih je zapostavila da pobjeda dolazi od Allaha, a ne od brojnosti i od samopouzdanja. Činjenica je da muslimani moraju biti da osjete samo pouzdanje, ali međutim, da zapostave ovu, da pobjeda dolazi od Allaha Želešanuhu, ovo je ključna stvar i ključni moment. Kao što neprijatelji i dušmani, qatalahum Allahu ta'ala, smatraju da mogu poraziti muslimane gdje god oni dođu. Pa im Allah pokaže da to ne mogu uraditi. Kada oni koji ne vole Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam smatraju da mogu poniziti i poraziti muslimanama gdje on bio, Allah Đelešanu im pokaže da to ne mogu uraditi. Allah Đelešanu pokaže im da to ne mogu uraditi. Jer pobjeda i poniženje dolazi od Allaha Đelešanu. Allah, koga uzvisi nikoga poniziti ne može. A koga Allah ponizi nikoga poštovanim učiniti ne može. Stoga na dan Huneyna, zemlja makoliko da je prostrana bila, postala je tjesna ashabima radijallahu anhum. Jer Allah Želešanu je objavio ajet iz kojeg saznajemo da su muslimani bili u izuzetno teškom stanju. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الله أكبر ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ندان حنين كذا واسية زديب لبشا بروينوس فلم تغن عنكم شيئا I ništa vam to بيلو وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ إذا zemlja vam je postala tijesna makoliko ona jer su se okrenuli i počeli bježati. Pa je onda Rasul sallallahu alaihi ve sellem počeo da ih poziva po imenici. Počeo je da poziva muhađire. Počeo je da poziva one koji su bili, koji su dali prisegu pod drvetom. Pa je počeo Rasul sallallahu alaihi ve sellem da poziva ensarije. Pa je počeo da poziva one koji su bili učesnici bedra tako da su sa ashabi radijallahu anhum konsolidovali i smirili jer je Allah Đelešanu dao smirenost u srce Rasula sallallahu alaihi wasallam i jednu skupinu muslimana pa su ponovo muslimani konsolidovali svoje redove i na kraju su izvojevali veliku pobjedu Pogledajte, jedna skupina njih je napravila grešku, a to je što su se zadivili sami sebe i osjetili samopouzdanje da ih niko ne može danas poraziti. Pa im je Allah Želešanu dao veliku lekciju i drc koji treba da bude drc i lekcija svakom pokoljenju do kijametskog dana da znaju da istinska pobjeda dolazi od Allaha Želešanuhu i da u svakoj situaciji kroz koju prolaze moraju da istinski traže pomoć od Allaha Subhanahu wa ta'ala zapamtite niko ne može sa svoga mjesta ustati sada gdje sjedi bez Allahove pomoći a kamoli da može musliman biti poražen ili osjetiti pobjedu bez toga da ga Allah pomogne ولا تكلني لا نفسي طرفة عين Resul sallallahu alaihi ve sellem ima običaj kazati gospodaru moj, nemoj me prepustiti samome sebi, nikoliko je trepta i oka. Ne možemo okom svojim trepnuti bez Allahove pomoći i bez, njegovog, bez njegove moći. Koliko je oni koji imaju 25 ili 30 godina, a ne mogu da ustanu na svoje noge. I to je za ibrata, jer je Allah Đalešanu taj koji im je uzeo moć hodanja. Ko će im ga povratiti ako im ga Allah uzme? Stoga, cijenjeni brate, znaj da u svakoj situaciji kroz koju prolaziš, moraš da osjetiš svoju ovisnost o svome gospodaru i da znaš da ne da se ne možeš pomjeriti bez njegove pomoći, da znaš da ne možeš živjeti ni hodati ni hraniti se ni zarađivati ni privređivati bez Allahove pomoći i bez njegove moći. عندنا تغبي يا هلا مرحبا Nedostatak samokritike i nepriznavanje greške i zapostavljanje uticaja grijeha i nedostatak brige za svojim vlastitim mahanama otvara velika vrata utjecaju šeitana. Jer onaj čovjek koji nije spreman na samokritiku, onaj koji nije spreman da prizna svoj grijeh, onaj koji nije spreman da povede računa o svojim mahanama, taj je otvorio vrata šeitanu za njegov uticaj. Jer svoju grešku i svoju mahanu može priznati samo onaj ko je čvrst i stabilan. Može priznati onaj ko je čvrsta i stabilna ličnost i onaj koji želi napredak. A neće to priznati svaka slabašna ličnost koja bježi od problema u životu na ovom svijetu najlakši način da se pobjegne od problema i da se pobjegne od istine jeste da se krivica prebaci na nekoga drugu. Cijenjeni brate, pogledajmo istini u oči. Suočimo se sa svojim mahanama i svojim nedostacima. Osvrnimo se na sebe. Ne kažem da i oni drugi nemaju mahana. Ali prvenstveno trebam osvrnuti se na svoje vlastite mahane i svoje vlastite greške. Pa kada budem popravio svoje stanje, Allah Đelešanhu će promijeniti stanje u ummetu. Allaha uzvišenog molim da nas učini od čvrstih i stabilnih ličnosti koje će biti samo kritične, a koji neće biti kritičari i kritikovati samo druge, nego će se osvrnuti na svoje mahane, jer na takav način znajte da će se poboljšati stanje u ummetu. Našim poboljšanjem, nas kao pojedinaca, popravit ćemo stanje u svojim porodicama popravljanjem stanja u našim porodicama popravljamo društvo, popravljanjem društva popravljamo državu, a popravljanjem države popravljamo kompletno stanje u islamskom ummetu. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا kaže jedan pjesnik tražimo mahanu u vremenu, a ono mahane nema. Jedina mahana vremena smo mi sami. Naša svakodnevnica je svjedok nedovoljnog osvrtanja na naše vlastite pogreške i na naše vlastite greške. Kada čovjek pogleda našu svakodnevnicu, ustanovit će da je mali broj oni koji se osvrću na svoje postupke, nastoje da ih analiziraju i da nešto u svome životu promijenu. Ima onih koji su svjesni da su potonuli u ovu opasnu bolest. Svjesni su svojih grešaka, ali i dalje pocijenjivaju druge ljude, i dalje sebe smatraju daleko vrijednim od njih, i dalje smatraju da su oni jedine ispravne ličnosti koje hodaju po zemlji. Svjesni su činjenice da nisu na haktu i da nisu na istini, ali uprko svemu tome i dalje su istrajni u ovoj opakoj bolesti. Naravno, sve ono što smo kazali ne odnosi se na njih jer onaj ko je svjestan svoje pogreške i ne želi da je popravi, za takvog se ovakve riječi ne odnose. Ono što smo kazali, ono što ćemo danas kazati, je upućeno onima koji nisu svjesni da su potonuli u ovu bolest. Upućeno je onima koji su inače moralne ličnosti i nastoje da popravi svoje stanje. Upućeno je onima koji su smatrali da su izvan okvira ove bolesti i da su drugi ljudi zapali u ovu bolest, a u stvari ustanovili su da su i oni zapali u ovu bolest. Da ovaj govor koji govorim nije upućen prisutnima, vjerujte mi da ga ne bi ni govorio. Kako je najlakše prepoznati osobu koja bježi od svojih mahana i koja samo gleda u tuđe mahane? Kako prepoznati onoga koji je bolestan od ove opasne bolesti? Od najprepoznativijih stvari jeste da se greške pripisuju drugima da se uzroci neuspjeha muslimana, da se uzroci neuspjeha na polju daveta pripisuju nekome drugom, a ne nama samima. Napomenuli smo da krivca, pravog istinskog krivca trebamo tražiti u sebi samima. Nemojmo pripisivati krivicu nekome drugom, nego se osvrnimo na svoj vlastiti život i potražimo krivca u onolikom domenu koliko smo krivi. Potražimo krivca u samima sebi. Naravno, ljudima je drago kada se priča o nekoj trećoj osobi, a ne priča se o njemu. Spomenut ćemo da je i to jedna od velikih mana. Prečesto su mi do sad znale biti upućene riječi nekada kroz šalu. Naravno, u većini slučajeva kroz šalu. Imam osjećaj, kaže, kao da govoriš sa mimbera meni. Imam osjećaj kao da su sve riječi upućene meni. Cijenjeni brate, nema potrebe da govorim nekome na ulici ako nije prisutan. Ono što govorim, govorim sebi i govorim tebi. Ne govorim nekoj trećoj osobi. Iako se ponadam da će ono što se kaže ovdje biti prenešeno i drugima. Jer ovo je jedna od stvari i jedna od riječi koje treba prenijeti drugima. A ne, rekao je moj komšija, rekla je moja komšinica i to će ja prenijeti drugima. Reci, rekao je Allah i rekao njegov poslanik, pa to prenesi drugima. Zašto ono što je bezvrijedno i ono zašto ćeš odgovarati Allahu Đelešanuhu prenosiš drugima, a nećeš prenijeti, rekao je Allah i rekao je njegov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. sallam smatranje da su svi drugi krivci, a ne ja, je jedan od simptoma po kome lahko možemo prepoznati osobu koja je potonula u ovaj opasan grije. Jer na svači postupak ima repliku. Svaki čovjek je griješan i svaki čovjek ima mahanu. Kada čovjek posmatra takvu osobu, primijetit će to je superiorna osoba, jedina osoba koja ima dvije noge, dva uha, dva oka, dvije ruke i koja hoda po zemlji. Jedina ispravna osoba je upravo ta koja govori jer ima opasku i na predsjednika države, i na ministra unutrašnjih poslova, ima opasku i na glavnog imama, ima opasku i na svakog insana, ima opasku i na svoga roditelja, ima opasku i na svoga sina, ima opasku i na svoju suprugu, ima opasku i na svoga prijatelja, ima opasku i na svoga radnika, ima opasku i na komunalca, i na čovjeka koji je poduzetnik, ima opasku i na ovoga i na onoga. Zašto tražiti uvijek krivca u nekome drugom? Malo se trebamo svrnuti na svoje mahane, pa ćemo onda prepoznati možda pravoga krivca i popraviti stanje u našem umetu. Naravno, može neko kazati, o pa subhanallah, zar sam toliki krivac ja, što je ovako stanje umet? Šta misliš, cijenjeni brate? na stotinu da popravi stanje kod sebe, koliko ćemo imati lijepih porodica? Stotinu porodica. Čovjek kao pojedinac je učinio ono što je do njega. Ali pravi učinak je kada se na stotinu popravi. Svi mi imamo pet prsta, jel tako, na jednoj ruci. Kada neko uzme kanistar pa hoće da ga ponesi, jel ga uzima sa jednim prstom, sa dva prsta, sa tri prsta, jel kako ga uzima? Uzme cijelom šakom. Zašto? Cijelom šakom može ponijeti popraviti stanje. Cijelom šakom može da ponese kanister od 20 litara. A jednim prstom ne može. Šta mi se iscijenjeni brate na stotinu se popravi? Koliko ćemo mi uticati na kompletnu situaciju, na kompletno stanje u islamskom umetu? Uticat ćemo i takako ćemo uticati. Ali kada popravimo stanje, mi svi, kada budemo svi ti koji se trude da poprave stanje u islamskom umetu. Ima oni koji se ne osvrću na svoje mahane i svoje greške i smatraju da dotični grije neće ostaviti traga ni utjecaje na njegov život. Koliko li je samo grijeha i harama upropastilo čovjekov život? Koliko li je harama upropastilo čovjekovu porodicu? Koliko li je harama upropastilo njegov imetak? Koliko li je harama udaljilo sreću od čovjeka? Koliko li je harama približilo nesreću dotičnom insanu. Sve zbog harama i zbog greške. Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'ri. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. Ovo su riječi Enes radijallahu anhu. Kaže, vi radite određena dijela koja smatrate da su ona tanja od laki, da su ona bezvrednija, manja od laki a mi smo ih u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem smatrali pogibeljnim grijesima. Mi smo ih u vrijeme poslanika sallallahu alaihi ve sellem smatrali pogibeljnim, a danas se ti grijesi smatraju bezvrijednim. Kaže Ibn Sirin, inni la a'rifu hada l'gham bi dhanbin asabtuhu mundhu arba'ina sene. Kaže Ibn Sirin, nakon što ga je pogodila nedaća dugova, poklopili su ga dugovi kaže poznajem i prepoznajem ovu nedaću koja me pogodila zbog grijeha kojeg sam počinio prije 40 godina. Jer nekada čovjek zaboravi grijeh zbog kojega je pogodila nesreća nakon 10, 20 ili 30 godina. Ibn Sirin je prepoznao grijeh koji je počinio prije 40 godina. Pogodila ga nesreća duga, poklopili su ga dugovi i to zbog riječi što je kazao čovjeku. Ja mu blis. Muflis je u arapskom jeziku bankrot. Došao čovjek i kazao bankrot u jedan. Zbog tog grijeha pogodila ga nesreća duga nakon 40 godina. Pogledajte koliko bi čovjek morao da povede računa o svojim postupcima. Da ih ne zanemaruje. Ono što uradiš danas, osvrni se jer možda zbog grijeha kojeg se danas počinio, sutra će te stići druga nedaća a počesto se ljudi znaju zapitati, pa šta sam to ja kriv Allahu Đelešanuhu, zbog čega me ovo pogodilo? Cijenjeni brate, preispitaj svoj život i svoju prošlost, pa ćeš možda pronaći uzrok zbog čega te to pogodilo. Još jedan od velikih simptoma onih koji su oboljeli od ove bolesti jeste zadivljenost činjenjem dotičnih ibadita. Ima onih koji urade jednu vrstu ibadeta i tu stvar smatra najglavnijom stvari, najboljim dobrim dijelom koje čovjek počini. Prečesto ćemo čuti osobe koje kažu ja postim Ramazan, ja za Ramazan klanjam redovno. Svaku teraviju sam klanju, svaku noć sam u drugoj džami. Ja sam musliman, muslimančina. Svake teravije ja idem na namaz. On je preokupljen i zadivljen time što je on za Ramazan obavljio namaz. Ili recimo, klanja akšam i sabah i kaže ja svaku noć kad dođem kući klanjam akša. Ja ne večeram dok ne klanjam akša. Nema nikome večera dok ne klanjam akša. I uvijek je priča samo o akšama. Nemoj kojim slučajem da se spomene podni. Jer o podni nema ni govora. Preokupljen i zadivljen jednim svojim dobrim dijelom koje radi, a da ne govorimo o haramima koje čini. Ovo je jedan od velikih simptoma. I prečesto se može čuti od ljudi kako se hvale čak i postupcima drugih, a ne samo svojim. Ako je neko od njegove rodbine uradio koje dobro djelo, on se hvali tim djelom, a ne osvrće se na svoje mahane i svoje greške. Još jedan od simptoma jeste preokupiran od greškama drugih. Pa vidite čovjeka kako je preokupiran postupcima drugih ljudi. Te prigovara onima koji rade dobra djela. Pa nema drugog posla nego samo kritikuje one koji rade za Allahu Đelešanu vjeru. Te kritikuje onog čovjeka koji se trudi imalo. Napada čovjeka koji obavlja stvari s kojima je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ga smatra da nije primjereno ovome vremenu. Određene stvari pripisuje nije primjereno ovome vremenu da se to radi. I tako dalje, i tako dalje. Pronalazi svaku moguću greškicu i ono što nije greškica pokušava da kritikuje, da se osvrće na to, a ne osvrće se na svoje mahane i svoje greške. Zašto kritikovati onoga ko se trudi i ko radi i ko nastoji da popravi svoje stanje? a ne kritikovati samoga sebe i ne kritikovati svoje stanje. Prečesto danas možemo čuti, vi ste svi sigurno čuli, bez izuzetka, koliko je onih starih djedova u određenim džamijama, ovo se ne odnosi naravno na one prisutne, kritikovalo mladiće koji dolaze u džamiju. Zbog čega ih je kritikovalo? Kritikovao ih je zbog toga što kaže malo raširi noge kad stani. Kada hoće klanjati raširi noge malo ovako. A njegov sin širi noge po kafani. Njegov sin noge digo na sto u kafani. Nije ga briga što njegov sin ne pada na seždu, nego je njega briga što je onaj musliman došao i pao Allahu na seždu. Vala hawla vala kuvvete illa billah. On nalazi mahanu onome koji klanja pored njega i pada Allahu na seždu. I uprko s tome da ne govorimo što nije pogriješio. Nego mahana je u njemu, a nije mahana u njegovom sinu i njegovoj kćerki koji su daleko, daleko od pravoga puta. Ovo je prebacivanje onih vlastitih grešaka i mahane i sakrivanje sa napadom na drugi. Ne napadaj drugi jer ljudi vide tvoje mahane. Ne govori o svojim vrlinama jer ih ljudi dobro vidi. Nemaš potrebe kazati ja sam ovakav ili onakav, ljudi vide kakav si. Koliko je onih koji se hvale i hvali, a čim okrene leđa kaže mu Boga ti nemoj se hvaliti, svi te dobro poznajemo. Znamo te svi kakav si. Zašto ima potrebe da komšija dođe i priča ti o svojim vrlinama kad ga dobro poznaješ? Prijatelj ti priča o svojim vrlinama, dobro ga poznaješ. Poznaješ i njegove mahane i njegovu dobru stranu, zašto ima potrebe da ti se hvali? Nema potrebe jer svako vidi postupke drugih ljudi. Sljedeći simptom jeste nedovoljan angažman kada je u pitanju obaveza prema uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala i nedovoljan angažman kada je u pitanju obaveza prema njegovim stvorenjima. Pa tako vidite kako je teško obavljati ibadet, kako je olahko shvatio činjenje harama, kako je olahko shvatio nanošenje nepravde drugim ljudima i tako dalje i tako dalje. A da samo napomenemo za nanošenje nepravde drugim ljudima. Nemojmo cijenjena braćo zaboraviti da ćemo doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemojmo zaboraviti da će umjesto ovoga ogrtača jednoga dana biti kefin da će umjesto ove kape biti kefin, bit će čefin samo zamotano tijelo. Nemojmo zaboraviti da ćemo spuštenih ruku biti stavljeni u kabor. To nemojmo zaboraviti. Kad smo svjesni da ćemo biti stavljeni u kabor, svjesni smo činjenice da ćemo doći pred Allaha i odgovarati za svoja djela. Nemojte misliti da nepravda koju počinite Allahovom stvorenju da će promakiti sve ono što budeš nanio kao nepravdu nekom drugom čovjeku, zapamti, makar zaradio džennet, nećeš ući u džennet. Sve dok se ne poravnaju računi sa ljudima, sa stvorenjima Allahovim subhanahu wa ta'ala obaveza prema ljudima i dug prema ljudima je krupna i teška stvar i od njoj treba da se dobro povede računa. Jer ono što danas možda smatraš da nije vrijedno, da se izvineš svome komši, svome prijatelju, svome poznaniku, da zatražiš od njega halala, možda ćeš se kajati na sudnjem danu. Nemoj da te nefs ponese pa da kažeš, ma šta ću se ja njemu izvinjavati, šta ću tražiti od njega halala, a svjestan si da si mu počinio nepravdu. Sjenjeni brate, slomi nefs u sebi, zatraži halala od njega, jer to ti je preče nego da budeš zadržan na ulasku u džennet, da ne budeš mogao da uđeš u džennet sve dok se ne poravnaju računi sa njim. Ako zatražiš halala, ne bude ti halalio, Allah subhanahu wa ta'ala će njega na sudnjem danu zadovoljiti, zadovoljit će ga nagradom, a tebi će grijehe tvoje oprostiti. Spomenut ćemo još jedan simptom, a to je kada nas neko ukorava, onda osjećamo prijezir prema toj osobi. Smatramo to negativnom stvari. Ne volimo da nas neko upozori, da nas posavjetuje, da nas malo iskritikuje. Ali naravno, kritika koja je na svom mjestu. Ne govori se o napadima, o psovanjima, vrijeđanjima i tako dalje i tako dalje. Kada se kaže kritika, onda se to odnosi na kritiku koja ima svoga mjesta. Dođe se čovjeku i kaže mu se, to je tvoja slabost, popravi to ovim stanjem. Ovo je tvoja slabost, popravi to ovim stanjem. Ovo je tvoja slabost, popravi ovako. I tako dalje, i tako dalje. A osjeća se veliko zadovoljstvo kad nas neko hvali. Raste čovjek, raste, raste, raste. Kada govori o njegovim vrlinama, on raste, osjeća se kao da lebdi u zraku, zbog toga što ga hvali. A kada ga ukori i kada mu ukaže na njegove mahane, onda osjeća prijezir i ne smatra ga dobronamjernim. Ovo je još jedan od simptoma koji, naravno, onaj koje čvrste volje može da liječi moramo biti spremni priznati svoju grešku, prihvatiti savjet od drugih, da bi na takav način uspjeli da popravimo stanje ummetu. Mi ne ulažemo dovoljno napora kako bi popravili stanje, a bilo je onih koji nisu bili ni obavezni da ulažu napora, ulagali su ga. Abdullah ibn Ummi Maktum je bio slijepac, bio starac, koji je na dan Kadisije obukao svoj oklop, obukao je svoju pancirku ponio je svoju sablju i krenuo s muslimanima. Slijepac, starac, u povodu kojeg je Allah Želešanu objavio ajete, na nije obavezan da iziđe u borbu. Ali je on na dan kad si je obukao svoju pancirku, uzeo svoju ratnu opremu i krenuo. Kako to pripovjeda Enes radijallahu anhu? Pa mu je bilo rečeno kuda si se ti spremio kada ti nije borba obavezna. Kaže ja želim da svojim prisustvom povećam brojnost muslimana nisam u stanju da se borim, nisam u stanju da dam svoj doprinos na polju otvorene borbe protiv neprijatelja, ali sam u stanju da svojim prisustvom povećam broj muslimana. I na ovakav način da dam svoj doprinos za dominaciju Allahove riječi na zemlji. Nije bio obavezan, a izišao je u borbu s ciljem da potpomogne Allahovu riječ. S ciljem da Allahova riječ bude dominantna. Vala havla, vala kuvata illa billah. Ljudi su ulagali trud i napor iako nisu bili čak određenim stvarima ni obavezni. Ma labbaik, labbaik ala šarika laka labbaik.